Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə möhtəşəm bir ayə nazil etmişdir. Bu ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Əl-yevmə əkməltu lekum dinakum və əkmemtu aleykum ni'meti və radeytu lekumul İslamə dinen." Bu gün sizin dininizi kamil etdim. Sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün İslamı seçdim. İslam dinini razı qaldım. Bu ayə möhtəşəm bir ayədir. Hətta yahudilər belə bu ayənin möhtəşəm ayə olduğunu başa düşürdülər. Onlardan bir nəfər e, Ömər radiyallahu anhunun yanına gəlir və deyir ki, ey Ömər, sizin kitabda elə bir ayə vardır ki, o ayə bizə nazil olsaydı, biz həmin günü bayram edərdik hər il. Ömər radiyallahu anh soruşur ki, hansı ayədir o? Yahudi buyurur ki, bu ayədir. Əl-yevm əkməltu ləkum dinəkum və etməmtu aleykum ni'məti və radeytu ləkumul isləmə dinən. Bu ayəni deyir. Ömər radiyallahu anh da cavab verir ki, bu ayə yadımdadır bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə cümə günü nazil olmuşdur. Və biz də hər cüməni bayram edirik. Baxın, yahudilər bu ayənin möhtəşəm ayə olduğunu bilir. İslam dini kamil bir dindir. Allah Subhanahu taala İslam dini vasitəsilə müsəlmanlara hər bir halalı başa salmışdır, çatdırmışdır və hər bir haramı da <coughs> müsəlmanlar çatdırmışdır. Odur ki, müsəlmanlar haramı haram bilməli, halalı da halal bilməlidirlər və bunlara layiqincə əməl etməlidirlər. Bu gün də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sizə möhtəşəm bir hədisi barəsində söhbət açacağam. Bu hədisdə həmin halal və haram barəsində söhbət açılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İnnəl hələlə beyyunun və innəl haramə beyyunun və beynəhumə umurun müştəbihət. <clears throat> Həqiqətən halal da açıq aydındır haram da açıq-aydındır. Bunlar arasında isə şübhəli şeylər vardır. Fəmən ittəqə şübhət fəqəd istəbra lidinihi və irdihi. Kim şübhələrdən çəkinərsə, öz dinini və namusunu qorumuş olur. Fəmən vaqa fi şübhət vaqa fil haram. Kim şübhələrə girərsə, harama girmiş olur. Kərra'i yər'a havləl himə yuşikə ən yərta fihi. Bu sanki qorğun ətrafında öz sürüsünü otaran çobana bənzəyir. Az qalır ki, qoruğa düşsün. Ələ innə li kulli məlikin himə, ələ innə himallah məharimahu. Diqqət edin, hər bir patşahın, hökmdarın qoruğu vardır. Allahın da qoruğu onun haram etdikləridir. Onun haram etdikləridir. Ələ və innə fil cəsədi mudğətən, İzə saluhət saluhəl cəsədi kulluhu və izə fəsədət fəsədəl cəsədi kulluhu. Diqqət edin, bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o gözəl olarsa, yaxşı olarsa, bütün bədən üzvləri yaxşı olar. Əgər o pis olarsa, bütün bədən pis olar. Bu hədis möhtəşəm bir hədisdir. Əgər biz bu hədisə götürsək, bu hədisi başa düşüb ona əməl etsək, İslam dininin üçdə birini yerinə yetirmiş sayılırıq. İslam dininin üçdə birini yerinə yetirmiş sayılırıq. Ali ibn-i Mədini, Əbu Davud, Tirmizi, Dəri Qutni, Həmzəl Kənnəni bu alimlər və başqa əksər alimlər bu hədis barəsində buyururlar ki, bu hədis dinin üçdə birini təşkil edir. Bütün əməllərə bu hədis vasitəsilə hökm vermək olar. Bütün əməllər də sanki üç şeydən ibarətdir. Ya halaldır, ya haramdır, ya da onların arasında şübhəli şeylər. Və bu hədis bütün bunların hamısını açıqlayır, necə əməl etmək lazımdır. Dinin üçdə biri bu hədisdir. Dinin digər üstə biri isə həmin alimlər buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisidir. İnnəməl əmalu binniyyət. Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Baxın, əməl etdikdə insanın niyyəti də saf olmalıdır. Allah üçün olmalıdır. Deməli, ikinci üçdə biri dinin həmin hədisdir. Hər bir əməlin önündə niyyət vardır. İstənilən bir əməli Allah üçün etmək lazımdır. Deməli, hər bir əməldə niyyət olduğu üçün Dinin ikinci üçdə biri də bu hədisdir. Buna rəyət etsən, dinin üçdə ikisinə rəyət etmiş sayılırsan. Bəs dinin son üçdə biri hansıdır? O üçdə biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisidir. Min husni islamil mar'i tərkuhu mələ yanihi. Kişinin İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olan şey, aid olmayan şeyləri tərk etsin. Sənə aidiyyəti olmayan şeyləri tərk etməlisən. Sənə nə aiddirsə, onu elə onu elə və niyyətin də Allah üçün olsun, Allah subhanət hələ sənə cənnəti nəsib edəcəkdir onda. Bu üç hədisə əgər layiqincə rəayət etsən, tam olaraq İslam dininə riayət etmiş sayılırsan. İndi gəlin bu hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin birinci dediyimiz hədisi bir-bir izah edək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm hədisin əvvəlində buyurur ki, İnnəl hələlə beyyunun və innəl haramə beyyunun və beynəhumə umurun müştəbihətin. Həqiqətən halal da açıq aydındır, haram da açıq aydındır və onların arasında şübhəli şeylər vardır. Bu söz onu göstərir ki, əməllər üç qismə bölünür. Əməllərə verilən hökmlər üç qismə bölünür. Ya əməllər halal olmalıdır, ya haram olmalıdır, ya da ki, bunların arasında şübhəli şeylər olmalıdır. Halal olanlar barəsində isə deyə bilərik ki, halal olanlar o şeylərdir ki, açıq-aydın bunun barəsində Quran və sünnədə dəlillər vardır. Şübhəli deyil. Yəni açıq-aydın dəlil gəlmişdir ki, bu halaldır. Məsələn, mer meyvələr, ruzilər, gözəl, pak nemətlər, gözəl geyimlər, Bunlar barəsində açıq-aydın Quran-Kərimdə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində saysız hesabsız dəlillər vardır ki, bunlar halaldır. Bunun barəsində heç kim şübhə edə bilməz. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: Əl-yəvmə uhilə ləkumut tayyibət. Bu gün sizə gözəl, pak nemətlər halal buyuruldu. Kim bunun barəsində şübhə eləyə bilər? Bu şübhəli deyildir. Həmçinin buyurur ki, "Taamu ləzinə util kitabe hillul lakum." Kitab əhlinin yeməkləri sizə halal buyuruldu. Açıq aydın dəlil dəlildir. Açıq aydın bunu şərhə ehtiyac yoxdur. Haram barəsində də yenə açıq aydın dəlillər vardır ki, bu haramdır bu haramdır, bu da haramdır. Açıq aydın dəlillər, Quran-ı Kərimdən və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən açıq aydın dəlillər vardır ki, bu şeylər haramdır. Məsələn, şirk, Allaha şərik qoşmaq, bu haramların ən əzəmətlisi, ən pisidir. Sonra valideynlərə e, valideynlərə üzünə ağ olmaq valideynlərin. Sonra yalan danışmaq, qeybət, nəmmamlıq, söz gəzdirmək, sehir, böhtan, zina, sərxoş edici içkilər içmək. Ya bu bu cür şeylərin haram olmasını açıq-aydın Quran-Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində dəlillər vardır. Buna heç kim şübhə edə bilməz. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "İnnallaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. Ondan başqa günahları isə istədiyi şəxsə bağışlayar bu ayədə şübhə edə bilərikmi biz? Ki, şirk bəlkə bağışlanmır, bəlkə bağışlanır. Xeyr. Deməli, açıq aydın bu şirkin haram olmasına dəlildir. Həmçinin Allah subhanətə alə buyurur, Hürrimət aleykumul meytətü və dəmu və ləhmul xinzir. Sizə ölü, qan və donuz əti haram buyuruldu. Bunun barəsində şübhə edə bilərikmi? Xeyr. Açıq aydın bəllidir ki, bu şeylər haramdır. Üçüncü şeylər isə şübhəli olanlardır. Şübhəli olanlar barəsində isə ixtilaf olunmuşdur. Şübhəli olanlar barəsində bu halaldır, yoxsa haramdır? Bir qisim buyurur ki, halaldır, bir qisim buyurur halam, hala, e, haramdır. Ona görə bu şübhəli sayılır. Şübhəli şeylərin özünün hökmü nədir bəs? Şübhəli şeyləri etmək olarmı, yoxsa olmazmı? Bu barədə də hətta alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər buyurur ki, şübhəli şeylər haramdır. Onu etmək olmaz. Onun hökmü haramdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həmin hədisini gətirirlər. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Fəmən ittaqa şubuhat fəmən e, fəmən ittaqa şubuhat faqad istabra li dinihi və irdihi." Kim şübhələrdən çəkinərsə dinini və namusunu qorumuş olar. Fəmən vaqa fi şubuhat vaqa fil haram. Kim şübhələrə girərsə harama girər. Deməli şübhəni edərsənsə şübhəli bir şeyi harama girmiş salirsən. Şübhəli deməli haramdır. İkinci qrup alimlər isə buyurur ki, xeyr, şübhəli şeylər halaldır, lakin onu etmək olmaz. Yaxşı olar ki, ona çəkinəsən. Onlar da yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisindəki sözü gətirirlər ki, "Kərra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta fihi." Qorğun ətrafında sürüsünü otaran çobana bənzəyir. Az qalır ki, qoruğa düşsün. Baxın, Allahın haram buyurduğu qoruqdur, qoruğun ətrafı isə halaldır. Deməli, şübhələri etmək olar, halaldır. Hətta bu hədisin özündə belə alimlər ixtilaf ediblər. Deməli, görün, şübhəli şeylər necə təhlükəli bir şeydir. Şübhəli şeylərdən uzaq olmaq lazımdır. Kim şübhəli şeylərdən uzaq olarsa, dinini və namusunu qorumuş olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə dediyi kimi. Deməli, şübhəli şeylər barəsində alimlər ixtilaf ediblər. Buyurublar ki, bu halaldır, yoxsa haram. Hər hansı bir şey barəsində əgər alimlər ixtilaf ediblərsə, bir qismi desə ki, bu halaldır, digər qismi desə ki, bu haramdır, deməli bu şübhəli şeydir. Bu şübhəli şeydən uzaq olmaq lazımdır. Əgər dinivi və namusu qorumaq istəyirsənsə, bundan uzaq olmalısan. Buna bəzi misallar gətirim aydın olsun. Məsələn, dəvə ətini yedikdən sonra dəstəmaz almaq barəsində. Bəzi alimlər buyurur ki, dəstəmaz almaq vacibdir. Dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz pozulur. Bəziləri isə buyurur ki, dəstəmaz almaq lazım deyil, vacib deyil. İxtilaflı məsələdir. Ona görə ehtiyat edib dəstəmaz alsan daha gözəldir. Və ya başqa bir misal, məşhur misaldır. Günümüzdə bu çox yayılıbdır. Hətta tez-tez sual verirlər, zəng edib suallar verirlər pivə barəsində, spirtsiz pivə barəsində sual verirlər. Bunu içmək olar, yoxsa yox? Bəziləri hətta bunu həci pivəsi adlandırırlar. Bunu içmək olar, yoxsa yox? Bunun barəsində bəzi elm əhli bunu caiz görür ki, içmək olar. Çünki əslində onun içində spirt yoxdur, sərxış edici içki yoxdur. Lakin diqqət edin indi buna. Görün hansı cəhətlərdən o bir qism alimlər bunu haram ediblər. Birincisi, onun içində spirt olub olmaması hələ ixtilaflı məsələdir. Bəzilər deyir, 1% var, xarab olmamaq üçün atırlar. Bəzilər isə buyurur ki, yoxdur. İkinci isə, onu qızqırtma vasitəsilə hazırlayırlar pivəni. Və üç gündən artıq qızqırtılan şeyi də Peyğəmbər s.ə.v haram buyurur. Onun nə qədər qızqırdılması isə bizə bəlli deyildir. Üçüncü, ən mühüm isə budur ki, onu ilk növbədə birinci dəfə nə üçün hazırlanıb o? Həmin pivə ilk dəfə nə üçün hazırlanıb? Cəmaat içsin, ondan kef görsün. Spirtli içki olub o ilk dəfə. Nə qədər müddətdən sonra isə onun halal növünü meydana çıxardıblar. Çünki gördülər ki, müsəlmanlar artıq bundan çəkinirlər. Haramdır. Hansı yolla onları çəkmək lazımdır bu işəyə? Kimlər içir o şeyi? Həmin o pivəni, həzi piv pivəsi deyilən pivəni. Əvvəllər ondan içən şəxslər içir onu. Heç içməyən şəxs onun dadına baxsa içməz ümumiyyətlə, xoşuna gəlməz. Əvvəllər kim içibsə, onlar içir onu. Niyə? Əvvəlki cahilliyəni yadına salmaq üçün. <clears throat> Nə üçün gedib su içmir? Axı Peyğəmbər s.ə.v vaxtında elə şeylər yox idi. Su, susuzluğunu yatırdmaq üçün nə içərdilər? Su içərdilər. O qədər halal nemətlər ola ola nə üçün özünü şübhəli şeyə atırsan? Axı harama aparan yoldur bu. Birinci onu içirsən, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, sonra axıda gəlib harama çıxırsan sən. Odur ki, onun haram olması kifayət edir ki, və bu şeylər şübhəli olması onun haram olmasına dəlildir. Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi göstərir ki, o şübhəli şeylərdən çəkinmək lazımdır. Həmçinin bəzən suallar verirlər. İçərisində spirt olan şokolad barəsində, şirniyyət barəsində. Bu da haramdır. Az miqdarda olsa belə haramdır onun içində, varsa əgər. Haramdır bu. Bundan da çəkinmək lazımdır. Ən azından deyə bilərik ki, şübhəlidir. Şübhəli də nədir? Harama aparan yoldur. Odur ki, belə şeylərdən, şübhəli şeylərdən çəkin ki, dinivi və namusuvu qoruyasan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm baxın görün səhabələrini necə tərbiyə edərdi. Şübhəli şeylərdən necə çəkindirərdi. Adi ibn Hatim radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə ov itinin ovladığı heyvan barəsində soruşdum. Ov itinin ovladığı heyvan barəsində soruşdum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, sənin üçün tutduğundan yeyə bilərsən. Əgər ov iti onu sənin üçün tutub gətirirsə, ondan yeyə bilərsən. Çünki ov itinin tutduğu heyvan murdar sayılmır. Əgər öz itinin yanında başqa bir it görsən, onun ova toxunduğundan ehtiyat etsən, yemə. Baxın, ehtiyat etsən ki, onun yanında it var, bəlkə o toxunub ona, onda deyir, yemədir. Şübhəlidir, yemə. Görün, necə sahabələrini Peyğəmbər s.ə.v tərbiyə edərdi ki, şübhəli şeylərdən qoy uzaq olsunlar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, çünki sən öz itini ovun üstünə göndərəndə Bismillah dedin, o biri it isə onun üstünə göndərəndə Allahın adını çəkmədin odur ki, yemə ondan. Həmçinin <clears throat> burada bir incəliş də var. Şübhəli şeylərlə şeytanın vəsvəsəsini qarışdırmaq olmaz. Elə şeylər var ki, bu şeytanın vəsvəsəsidir. Şübhəli şey deyib, onu tərk edirsən. Bu olmaz belə. Əgər Quran-ı kərimdə və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsində gəlsə ki, o vəsvəsədir, şübhəli şey deyil, onda əksinə bunu vəsvəsə kimi qəbul etmək lazımdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin indi qeyd edəcəyimiz hədisi Ayşə radiyallahu rəvayət edir ki, bir dəstə adam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ey Allahın elçisi, bəzi adamlar bizə ət gətirir və biz bilmirik onlar heyvanları kəsdikdə Allahın adını çəkib ya yox. Bismillah yəni deyiblər ya yox. Yəni əti gətirənlər də kitab əhli olurlar həmin adamlara. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, siz bismillah deyin, yeyin. Yəni o vəsvəsə şeytandandır. Çünki kitab əhli kəsəndə Allahın adını deyirlər. Kitab əhlinin kəsdiyi də halaldır. Həmçinin Ömər radiyallahu anhunun etdiyi hərəkət. Bir gün bir dostu ilə yolla getdikdə yuxarıdan, evin yuxarısından onların başına, üst üzərlərinə bir az su tökülür. Bir neçə adamızın avalçadan su tökülür. Və dostu soruşur ki, ey ev sahibi, ey navalça sahibi, o su paçdır yoxsa murdar? Peyğəmbər ə, e, Ömər radiyallahu buyurur ki, ey evin sahibi, bizə heç nə demə. O vəsvəsədir şeytandan. Bizə heç nə demə. Əgər bu cür şeylər barəsində və onun vəsvəsə olması barəsində dəlil varsa, deməli biz bunu vəsvəsə kimi qəbul edirik və vəsvəsədən uzaq oluruq. Əks halda isə şübhəli şeyin şübhəli olması barəsində dəlil varsa, onu biz şübhəli kimi qəbul edirik. O şübhəli şeylərdən çəkinməliyik biz. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisinə davam edərək buyurur ki, Lə yələmuhunnə kəsirun minən nəsi Şübhəli şeyləri insanların əksəriyyəti bilmirlər. Yəni, şübhəli şeylərin hökmünü bilmirlər. Çünki başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Lə yədri kəsirun minən nəs Əminəl hələli hiyə əminəl haram insanların əksəriyyəti bilmir. O halaldandır, yoxsa haramdandır. Deməli, şübhəli şey nədir? Bilmirsən, bu halala aiddir, yoxsa harama aiddir. Peyğəmbər s.ə.v bu sözü onu göstərir ki, bunun halala və ya harama aid olduğunu bilən insanlar var, lakin azdır. Deməli, elə insanlar var ki, elmdə elə yüksək məqama çatmışlar ki, onun həqiqətən halal və ya haram olduğunu bilirlər. Lakin insanların əksəriyyəti onun halal və haram olduğunu bilmirlər. Və onlar nə etməlidirlər? Nə qədər ki, bilmirlər o şübhəli şeydən çəkinməlidirlər və uzaq olmalıdırlar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v ardınca buyurur ki, Fəmənittəqə şübhət istabra ali dinihi və irdihi. Kim şübhələrdən uzaq olarsa, dini və namusunu qormuş olar. Və mən vəqa fi şübhət vəqa fil haram. Kim şübhələrə girərsə, harama girər. Kim şübhələrə girərsə, harama girər. Bu onu göstərir ki, şübhəlilər insanı aparıb harama çıxardır. Harama aparan yoldur. Və dində də belə bir qayda vardır ki, harama aparan yolun özü haramdır. Nə səni harama aparıb çıxardırsa, onun özü haramdır. Belə bir qayda var şəriətimizdə. Odur ki, şübhəli şeylər insanı aparıb harama çıxardığı üçün bunu etmək haramdır. Sufyan İbn Uyeynənin gözəl bir sözü vardır. Buyurur ki, La yusibu abdun haqiqatel iman hatta yec'ale beynehu ve beynel haram hacizen minel helal. Haramla özünün arasına halal bir şeyden mane çekmeyince bəndə həqiqi imana nail ola bilməz. Haramla özün arasında hara, halaldan bir maniyə çəkməlisən. Gəlib o maniyə çatdıqda harama girə bilməyəsən. O maniyə özü də halal olmalıdır. Bu Sufyan İbn Uyeynənin sözüdür. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ələ və innə li kulli məlikin himə, ələ və innə himallahi məhariməhu. Diqqət edin, hər bir padşahın qoruğu var. Allahın da qoruğu haram buyurduqlarıdır. Allahın qoruğu haram buyurduqlarıdır. Padşah öz haramına, qoruğuna yaxınlaşmağa icazə verirmi? Xeyr. Allah subhanət hələ də öz qoruğuna, haramlarına yaxınlaşmağa icazə vermir. Haramlar da iki qismə bölünür haram olan şeyler iki qismə bölünür. Birinci, yerinə yetirməsi haram olan şeylər. Məsələn, hər hansı bir şeyi yerinə yetirmək haramdırsa, bu haramlar sayılır. Məsələn, <clears throat> zina, oğurluq, spirtli içki içmək, yalan, qeybət, bunları etmək nədir? Etmək qadağandır, etmək olmaz. Deməli, bu haramdır. İkinci qismi də odur ki, tərk edilməsi haramdır. Əksinə onu etməlisən. Onu tərk etmək haramdır. Onlar nədir? Məsələn, namazı tərk etmək. Namazı tərk etmək haramdır. Və ya Ramazan orucunu tərk etmək nədir? Haramdır. Tərk olunması haram olan şeylər. Allah Subhanahu taala haram sırf haram olan şey edilməsi haram olan şeylər barəsində buyurur ki, o Allahın qorxudur. Bu həddir. O həddə yaxınlaşmayın. Tərk edilməsi haram olan şeylər barəsində isə buyurur ki, onun həddini aşmayın. Baxın, sanki siz halalın içindəsiz, haramdan da aralısınız. Halalın içindən çölə çıxmayın deyir Allah Subhanahu taala. Harama isə yaxınlaşmayın deyir. Allah Subhanahu taala buyurur haram barəsində: "Tilka hududullahi fala taqrabuha." Bu Allahın qoyduğu hədlərdir, haramlar o hədlərə yaxınlaşmayın. Harama yaxınlaşmaq olmaz. Halal barəsində isə buyurur ki, tilkə hududullahi. Bu Allahın hədləridir. Yenə burada həmin sözü buyurur. Allahın sərhədləridir. Fələ tə'təduhə. O sərhədləri aşmayın. Yəni ondan kənara çıxmayın. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ələ və innə fil cəsədi mudğətən. İzə saluhət salahəl cəsədi kulluhu. Və izə fəsədət fəsədəl cəsədi kulluhu ələ və hiyəl qalbu. Diqqət edin, bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o yaxşı olarsa, bütün bədən yaxşı olar. Əgər o pis olarsa, bütün bədən pis olar. Diqqət edin, o qəlbdir. Qəlb. Qəlb sözü qalləbə feylindən götürülmüşdür. Çevrilən deməkdir. Yəni, çevrilir qəlb. Gah pis olur, gah yaxşı olur. Ona görə İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, qəlb ona görə qəlb adlandırılıb ki, çünki o çevrilir, tez-tez dəyişilir. Ona görə daim qəlbimizi çalışmalıyıq ki, sabit saxlayaq. Allahın dini üzərində sabit saxlayaq qəlbimizi çalışmalıyıq ki, daim sabit saxlayaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə üçün bu hədisdə yalnız qəlb haqqında xəbər verdi? Çünki qəlb sanki bədənin əmiridir, başçısıdır və həmin başçı nəyi əmr edərsə, bütün bədən üzvləri onu yerinə yetirər. Başçı əmr etsə ki, yaxşı şeylər edin, bədən üzvləri də yaxşısını edər. Əmr etsə ki, pis şeyləri edin, o da pis şeyləri yerinə yetirər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir hədisi var. Hədisə hədisində buyurur ki: "İsnani minən-nas izə saluha saluhan-nas və izə fəsədə fəsədən-nas, el-ulemə vəl-umara." iki sinif insan vardır. Əgər onlar yaxşı olarlarsa, bütün insanlar yaxşı olar. Onlar pis olarlarsa, bütün insanlar pis olar. Alimlər və rəhbərlər. Deməli, baş, başda duran yaxşı işləri əmr edərsə, insanlar yaxşı olacaq, pis işləri əmr edərsə, insanlar pis olacaqdır. Eləcə də qəlb elədir. Qəlb əgər yaxşı olarsa, insanı yaxşı şeylərə sövq edər. Pis olarsa, insanı pis şeylərə sövq edər odur ki, qəlbimizi salamat saxlamalıyıq. Qəlbimizi günah işlərdən təmiz saxlamalıyıq. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Yevme la yenfa malun ve la banun illa men atallaha bi qalbin salim." O gün, yəni qiyamət günü nə mal dövlət, nə də evlad heç kimə heç bir fayda verməyəcəkdir. Yalnız Allahın huzuruna sağlam qəlblə gələndən başqa. Deməli, qiyamət gün insana sağlam qəlbi fayda verəcəkdir. Sağlam qəlbi fayda verəcəkdir. Sağlam qəlb də insanı gözəl əməllərə sövq edir. Pis əməllərdən çəkindirir. Hədisin bu hissəsində bəzi günahkar insanlara, cahillərə cavab vardır, rədd vardır. Onlara deyəndə ki, namaz qılın, Allahın əmrlərini yerinə yetir, haram şeylərdən çəkindi, çəkinin, Eləməyin belə şeylər. Nə cavab verirlər? Hamımız bunu eşitmişik. Deyirlər ki, namazı nə isə əsas qəlbin təmiz olsun. Əsas qəlbin Allahla olsun. Namaz qılmayan insanın qəlbi təmiz ola bilərmi? Günah iş görən, içki içən insanın qəlbi təmiz ola bilərmi? Onun əməlləri onun elə qəlbindən xəbər verir. Təmiz qəlb o qəlbdir ki, onu gözəl işlərə sövq edir. Onu pis şeylərdən çəkindirir. Deməli, onun deməsi o boş şeydir. Onun qəlbi təmiz deyildir. Təmiz qəlb o qəlbdir ki, o əməl, öz əməl, bədən üzvlərini yaxşı əməllərə yönəldir. Pis əməllərdən də çəkindirir. Allah subhanət haladan istəyirəm ki, bizim qəlbimizi təmiz qəlblərdən etsin. Amin. Bizim əməllərimizi qəbul etsin. Amin. Bizim dualarımızı, ibadətlərimizi qəbul etsin. Amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم